Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. November 3, 1982 Iniluklok bilang Auxiliary Bishop ng Sambuanga si Bishop Antonio Tobias. Ito ang kauna-unahang archdiocese na kanyang pinaglingkuran nang siya ay maordinahang obispo. Tumagal ng dalawang taon ang kanyang panunungkulan. Ang Archdiocese ng Sambuanga ay binubuo ng lungsod ng Sambuanga at ilang bahagi ng Sambuanga del Sur. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.